I'm never able to identify where it's coming from. I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time day time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, used to play pretend. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Yeah. 21 pilotes sur Skyrock avec Stress Out, 5h59. On est euh, jeudi matin, le 21 juillet. Vous avez fait le plus dur hein, pour tous les taffeurs. Ça y est, le week-end qui se rapproche. Vacances pour pas mal d'entre vous. Hein. Ça veille, ça tape des nuits blanches et ça attaque la matinée avec le Morning rapper NB, 3 heures de son tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h du son des cadeaux. On a Rihanna en prépa. Alors attention, hein, dès ce matin, on vous offre vos invites pour le dernier concert de Rihanna. Ça sera le 30 juillet du côté du Stade de France, Paris-Saint-Denis. Principe du jeu, dès que vous entrez Attendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 20 20, vous repartez avec vos places par 5. Alors va-t-on attaquer l'émission avec une double à Rihanna Peut-être. Rihanna qu'on va écouter avec Drake dans quelques secondes pour Work. Y aura-t-il un deuxième titre de Rihanna 6h du mat, nous on est capable de le faire. Hein. On est des dingues, on est des tarés, on est au taquet dès le matin, au taré avec euh, Rémi tout de suite. On fait un point ouais. sur l'actuel le sport. Mon bon Rémi, la météo, ça dit quoi pour aujourd'hui bah, C'est une journée moyenne sur l'ensemble du territoire. Le soleil fera de très belles apparitions sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs, il y aura des éclaircies, mais aussi des passages nuageux. Les départements d'Alsace et de Lorraine sont toujours en alerte pour euh, des orages. Ils vont d'ailleurs revenir cet après-midi euh, sur une bonne moitié est et sur les Pyrénées. Les températures ce matin, 15 à Brest. 16 à Rouen, 17 à Nantes, 18 à Lille et au Mans, 19 à Toulouse, 20 à Lyon et à Paris, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, 19 à Cherbourg, 23 à Caen, c'est en baisse, 25 à La Rochelle, 27 à Beauvais, 29 à Marseille, 29 euh, également à Paris, 30 à Strasbourg, 32 à Saint-Etienne, 34 à Lyon et 36 à Manosque. La pollution, c'est mieux qu'hier. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Lyon, Reims, Marseille, 3, Perpignan, Poitiers et Clermont-Ferrand. On revient sur les dernières infos sportives, c'est juste après l'actu. Une nuit sous haute tension dans le Val d'Oise, des incidents ont éclaté une nouvelle fois à Persan et à Beaumont-sur-Oise, conséquence de la mort il y a deux jours d'Adama Traoré. Le jeune homme de 24 ans a succombé à une crise cardiaque pendant son, inter son interpellation. Euh, ses proches parlent d'une bavure et une autopsie sera pratiquée aujourd'hui. Neuf personnes ont été euh, arrêtées cette nuit. Des poubelles et des voitures ont été incendiées. Une tentative d'incendie de la mairie de Beaumont-sur-Oise a été déjouée. Toujours beaucoup de questions sur la sécurité après l'attentat de Nice. Le journal Libération fait des révélations accablantes pour le gouvernement. Aucune présence présence policière n'aurait été sur place jeudi soir, hormis euh, deux agents de la police municipale, Christian Estrosi, euh, qui pointe du doigt la responsabilité du gouvernement, parle d'un mensonge d'État. Bernard Cazeneuve, de son côté, évoque une contre-vérité. 15 personnes euh, sont toujours entre la vie et la mort ce matin. Un autre suspect a vu sa garde à vue prolongée au-delà de 96 heures. L'acteur américain Leonardo DiCaprio annonce qu'il va faire un don pour les victimes et leurs familles. La loi travail qui passe en force à l'Assemblée, Manuel Valls a une nouvelle fois utilisé le fameux article 49 les députés ont jusqu'à 16h30 pour déposer une motion de censure. La loi sera ensuite définitivement adoptée. Le début hier de la 15e édition de Paris-Plage. Le sable est de retour sur les quais jusqu'au 4 septembre. 550 chaises longues, 50 palmiers et surtout 3500 euh, tonnes de sable ont été installées sur place. Un air de farniente sur 3 km de berge en plein centre de la capitale. La sécurité a bien évidemment été renforcée selon la maire de Paris, Anne Hidalgo. Paul Pogba va-t-il devenir le footballeur le plus cher de l'histoire L'équipe est certaine de son coup ce matin. Paul Pogba revient bien à ses premiers amours. Le Français serait donc de retour à Manchester United. Les Mancuniens et la Juve auraient trouvé un accord sur un transfert portant sur 120 millions d'euros. Un nouveau gros coup hein, pour le coach José Mourinho qui, à peine arrivé, s'est offert les services de Zlatan. Euh, Paul Pogba, a 23 ans, est donc le joueur le plus cher du monde. Et puis la suite du Tour de France, le premier passage dans les Alpes hier remporté par le Russe Zakharine. Chris Froome reste en jaune, 18e étape aujourd'hui. Ce sera un contre-la-montre de 17 km entre Salanches et Megève. Et toi Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. à 6h03, c'est parti pour le Morning Rap R&B, on est jeudi le 21 juillet, du son et des cadeaux, c'est tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h, les cadeaux. Rihanna, on en reparle dans quelques secondes, il y a aussi l'enceinte La Monster Back Float à gagner dans la roulette, on vous l'offre avec la triple compile Planète Rap 2016, il y aura des inscriptions pour la roulette dans le cours de la matinée et donc Rihanna, elle sera en concert samedi au stade pierre morroy de Villeneuve d'Ascq et le 30 juillet au stade de France à Paris Saint-Denis. On vous passe un titre de Rihanna. Tout de suite, Rihanna et Drake avec Work. Si jamais derrière, il y a un deuxième titre de Rihanna. Et on est capable de mettre derrière un deuxième titre de Rihanna comme ça, cash dès le matin. À 6h, faudra envoyer Rihanna au 720 et vous repartira avec vos places par 5. stop You see me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And so me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my tat, tat, tat, tat. Drive me a dessert. No time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all in your dreams patience. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and Ellen, nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me Dame get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got is trying to end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up work, work, work, work, work, work. my The hip hop Skyrock. Skyrock. Le morning rap R&B. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. sur Skyrock avec saucisse, euh, avec euh, saucic et non euh, saucisse. Grosse force à tous ceux hein, qui charbonnent très très tôt dès le matin. On est jeudi, courage.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 Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. nah, <laughs> nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like Won't you come Alicia Keys, la new-yorkaise sur Skyrock à 6h18. On vient d'écouter une commune. Il y a un autre new-yorkais à retrouver tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h. Moitié new-yorkais, moitié stéphanois. C'est foule la radio libre de l'été avec les meilleurs moments de l'émission. On est jeudi. Il y aura notamment le problème du mois de, Romano ou encore le, double appel. Tout ça à pas louper tout à l'heure sur Skyrock. La radio libre à partir de 21h avec foule Romano, la Marie Momo, Samy Karim et Cédric le Belge. Là, c'est le Morning Rap R&B qui continue. 6h18, One Dance de Drake. Le son de l'été, le son des vacances découvert sur Skyrock. Avec Laissez les Kuma, la nouvelle de Zao avec MHD sur Skyrock. Skyrock, Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planète Rap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. premier sur SCH. Tips Harmony. Skyrock Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planet Rap. Planète Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. promis sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Mesdames et messieurs, le moment est venu de participer activement à la purge annuelle. Pendant cette nuit, tout crime sera légal. American Nightmare 3, élection. Certains voudraient mettre fin à cette tradition. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3, élection. Choisissez votre cible, actuellement au cinéma, avec Skyrock. Le morning rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Mon bijou, maintenant, nouveau son de Joule sur Skyrock. Il y aura One Dance de Drake, comme promis. Et euh, Zao Zao avec MHD pour laisser les Kuma sur Skyrock. C'est ta le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, T'es mon bisou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes.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 Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Eh non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. C'est Le terrain sur les nouveautés, c'est Skyrock. Laissez les Kouma, la nouvelle de Zao sur Skyrock avec MHD jeudi matin le 21 juillet, le week-end qui approche. Courage à tous, vous avez fait le plus dur, le morning rap RB, 3 heures de son tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de son pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée. Le son raga Soul de l'été en prépa, c'est Ken Jones avec Don't Mine. Come on, star. She said konnichiwa She said pardon my French I said bonjour my da Then she said ça passe And I said nabule No matter where I go, go You know On se remettra du MHD, il y aura Vita et Joule, du Niska, du Designer, il y aura également les Fifth Harmony et il y a Rémi également pour un point tout de suite sur l'actu et sur le sport. Rémi, le temps pour aujourd'hui oh, C'est moyen, hein, c'est moyen sur l'ensemble du territoire. Le soleil fera de très belles apparitions sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs, eh bien, il y aura des éclaircies mais aussi des passages nuageux. Les départements de la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, des Vosges, du Barin et du Haut-Rhin sont toujours en alerte orange pour des orages ce matin. Des coups de tonnerre qui vont d'ailleurs se déplacer et revenir cet après-midi du nord-est jusqu'aux Pyrénées. Les températures on a 15 degrés actuellement à Lorient, 16 à Rennes, 17 à Amiens, 18 à Bordeaux et à Lille, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Lyon et à Paris, 21 à Marseille au meilleur de la journée. Il fera 21 au Havre, 24 à Lorient, 26 à Nice, 28 à Lille et à Toulon, 29 à Marseille et à Paris, 30 à Toulouse, 32 à Auxerre, 34 à Lyon et 35 à Avignon. La pollution et c'est mieux qu'hier, les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Lyon, Reims, Marseille, 3 Perpignan, Poitiers et Clermont-Ferrand. D'ici un quart d'heure, votre horoscope de l'amour a pas louper. Là, c'est parti pour l'actu. Et toujours beaucoup de question sur la sécurité après l'attentat de Nice. Le journal Libération fait des révélations accablantes pour le gouvernement. Aucune présence policière n'aurait été sur place jeudi soir, hormis deux agents de la police municipale. Christian Estrosi parle d'un mensonge d'État. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évoque de son côté une contre-vérité. 15 personnes sont toujours entre la vie et la mort ce matin. Un autre suspect a vu sa garde à vue prolongée au-delà euh, de 96 heures. L'acteur américain Leonardo DiCaprio annonce qu'il va faire un don pour les victimes et leurs familles. Un individu a été euh, placé en détention. Il vendait des objets sur Internet, des objets récupérés sur la promenade des Anglais après l'attentat. L'état d'urgence prolongé de six mois, les sénateurs ont trouvé un accord avec euh, l'Assemblée nationale. Le texte sera adopté aujourd'hui. La loi travail qui passe en force à l'Assemblée, Manuel Valls a une nouvelle fois utilisé le fameux article 49.3. Les députés ont jusqu'à 16h30 pour déposer une motion de censure, même si tout le monde euh, semble y avoir renoncé. La loi sera ensuite définitivement adoptée. La France accusée de violation de territoire par le gouvernement libyen, François Hollande a reconnu pour la première fois la présence de soldats français sur place. Trois militaires sont morts dans un accident d'hélicoptère alors qu'ils étaient en mission de renseignement. Le gouvernement libyen, soutenu par les Nations Unies, estime que rien ne justifie une intervention sans qu'il en soit informé. Un nouveau président pour euh, l'OM, Giovanni euh, Chicolunghi, remplacera Vincent Labrune dès lundi. Une assemblée générale doit se tenir cet après-midi. L'Italien de 72 ans est l'ancien patron d'Adidas en Russie. Et puis l'OM, en par le côté terrain, les Marseillais n'ont pas passé une très bonne soirée. Match nul, deux buts partout à Béziers contre l'Ajax d'Amsterdam. C'était leur troisième match de préparation après une défaite contre Lausanne et une victoire contre Nîmes. Ok, merci Rémi. Même les matchs amicaux, on est là, on suit tout ça car nous sommes premiers sur le foot même pendant la trêve. On va te retrouver un petit peu plus tard dans la matinée pour l'actu et pour le sport. A à, tout à l'heure Rémi. Là, on se met Ken Jones comme promis. Ken Jones avec Don't Mind oh sur Skyrock. Oh She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me.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 I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day Said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say. Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter what I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, them my French. I said, bonjour, my da. Then she said, said, And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bonjour, my da, Then she says I said, it.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 And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, como esta? said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mada. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love her all. She said, Hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mada. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. all, Tous les sons qui cartonnent. DJ! C'est Skyrock. Skyrock. what I mean. Promis sur le rap. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. Jefferson de Niska sur Skyrock à 6h38 dans le Morning Rap R&B, le Morning Rap R&B, tous les sons de l'été, tous les sons des vacances sur Skyrock, les Fifth Harmony tout de suite, c'est parti pour Work From Home et la nouvelle de, Lil Wayne. Par la suite, Lil Wayne et Wiz Khalifa avec Sucker for Pen sur Skyrock. ass for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she.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 I fight boom, she take that. Skyrock. Skyrock. Skyrock. I torture you. Take my hand through the flames. I torture you. I'm a slave. for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. I'm from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Oh, Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Uh-huh. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload to distraction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark. Got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit, but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Le nouveau son à pièce de Lil Wayne sur Skyrock avec Wiz Khalifa, Sucker for Pen, 6h46 jeudi matin. J'espère que vous avez bien dormi malgré la chaleur, malgré les attaques répétées des, euh, moustiques. Le morning rapper R&B, jamais Skyrock ne vous a passé autant de son dès le matin entre 6h euh, et 9h. Vita et Jules en prépa avec ça les dérange. Diner aussi, la chanson du panda et votre horoscope de l'amour dans 56 secondes. Pas de mystère, Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, ils l'avaient en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Les pêches et les nectarines françaises, catégorie 1, calibre B, jaune ou blanche, à 1,50€ en ce moment chez Leclerc. J'adore. Du 20 au 22 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est la barquette de pêche ou de nectarines, jaune ou blanche, origine France, à 1,50€ le kilo. Inutile de résister, des beaux fruits comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et c'est parti, l'horoscope de l'amour juste avant d'écouter Vita, Joule et euh, Designer. On est le jeudi 21 juillet, 6h48, 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les capricornes qui vont se retrouver confrontés à quelqu'un qui aura la victime attitude, c'est-à-dire l'attitude la moins séduisante du monde. 1 sur 5, les béliers et les poissons. Certaines choses laissent penser que vous êtes peut-être un petit peu trop gentil et ça, c'est pas très très bon. 2 sur 5, les gémeaux et les sagittaires avec... Euh, euh, quelqu'un qui pourrait commencer à s'attacher trop rapidement à vous. 3 sur 5 pour les scorpions et pour les lions, c'est auprès des sportifs que vous aurez le plus la cote. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les taureaux et pour les balances. À peine on vous quitte qu'on a déjà envie de vous revoir. Et enfin, les cancers et les versos avec tous les ingrédients pour euh, rendre l'autre totalement fou, folle de plaisir et de désir. Les cancers et les versos, 5 sur 5 de puissance amoureuse. On enchaîne. Vita et Jules, je vous l'avais promis, on y va tout de suite. Vita et Jules avec euh, Ça les dérange et Designer aussi pour la chanson du panda. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la fin, Je que ça les dérange. Je que ça les dérange. Je sais qu'ils partent sur mon Mon marche à la fin, Je que ça les dérange. Je ça les dérange. Je qui qu'ils sur On en a rien à foutre. Pas de, pas pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je eh, regarde trop la télé. Eh, on a d'autres défauts fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole, j'ai plein d'idées. crois qu'ils m'ont pris pour un autre Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole, on tient nos promesses, de paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route Je marche à la parole Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire j'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole, je que ça les dérange. On a Rap et, rap et R&B. Rap R&B. et R&B. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Le morning rap et R&B. Rap, R&B. Rap et R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. I got broads in Atlanta, just to the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy, the chopper go out for granted. Then the bullet, you bandit, we killers understand it. I got broads in Atlanta to the B in the family. Credit cards and the scams. hitting the looks in the van. Legacy, family, ways it look like a family. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, ways it family. Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your banner, hope the killers understand me. <laughs> Hey. <laughs> <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, Trisha Dublin and shit, sippin' fine. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over Lady shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, final. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the counter. Paroli is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of the money. No killers pull off in the end of baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bones when he spinning the body, you trending. Chop the dawn, doing business and the rape, doing the fluent, I'm doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Ronnie. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your bandit. But we killers understand me. I got broads in Atlanta. Is the D the family? Credit cards and the scammers. Hitting the links in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is he planning? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. This can pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, panda, panda, panda. Designer, le New Yorkais sur Skyrock à 7h-5, c'est l'un des sons que vous retrouvez sur la triple compile Planète Rap 2016, triple compile de l'été, vous la retrouvez un petit peu partout en allant faire euh, vos courses, regardez dans les grandes surfaces, vous la verrez euh, bah, au rayon euh, CD avec le beau logo Skyrock dessus. Et en plus, on a aussi, bah, on l'a, on l'a hein, la compile à vous offrir en ce jeudi matin. Et en plus, il y a aussi l'enceinte, la Monster Backfloat qui vaut 150 euros. allez entre mes mains, vous l'a prise en photo, on l'a mise un petit peu partout sur les réseaux sociaux, ça sera à gagner d'ici à 9h du mat dans la roulette. Vous avez envie de faire partie des premiers des premiers inscrits pour euh, la roulette. Vous pouvez y aller dès maintenant. Vous envoyez roulette au 7 20 20. MHD, maman j'ai mal, la suite du morning rap RB. Le soir me sera le de il y a du Rihanna aussi en prépa, on a des surprises pour vous avec euh, Rihanna, on en parle dans quelques minutes. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Coupe carré. Nouvelle tête Débroussailleuse thermique. Coupe facile. Lame performante prix rasé 99 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique Enel, 30,3 cm3, lame 4 dents, diamètre de coupe 23 cm à seulement 99 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleur gêne de magasins de bricolage de France. Du rap, du et du R&B. R&B. Non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. et le Morning. Le morning. Rap et RB. C'est h 9h riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi.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 J'espère que vous avez passé une bonne nuit malgré la chaleur. Le week-end qui approche, vous avez fait le plus dur. Vincent avec vous, le morning Rapper RB tous les matins sur Skyrock, 6h, 9h avec euh, tous les numéros un Rapper RB, tous les sons des vacances, tous les sons de, l'été sur, euh, sur Skyrock. Alors attention, on va écouter un son de Rihanna dans quelques secondes. Je vous annonce que dès ce matin, on vous offre le concert Skyrock de Rihanna, celui du 30 juillet au Stade de France. Si vous entendez deux titres à la suite de Riri, vous envoyez Rihanna au 7 à 20 20 et vous repartez avec vos places par 5 pour Rihanna au Stade de France. Rihanna Calvin Harris dans quelques secondes. Va-t-on passer un deuxième titre de Rihanna juste après Peut-être. Peut-être, on est capable de le faire. C'est euh, juste après l'actuel le sport. Rémi, on y va tout de suite. Le temps pour aujourd'hui oh bah C'est moyen, c'est moyen sur l'ensemble du territoire. Bon, le soleil va faire quand même de belles apparitions, surtout euh, sur le pourtour méditerranéen, méditerranéen mais ailleurs, il y aura des éclaircies et des euh, passages nuageux. Les départements de la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges, le Barin et le Haut-Rhin sont toujours en alerte orange ce matin pour des orages, des coups de tonnerre qui vont d'ailleurs se déplacer et revenir cet après-midi du nord-est jusqu'au jusqu'aux Pyrénées. Les températures ce matin, 15 degrés à Brest, 16 à Rouen, 17 à Nantes, 18 à Lille et au Mans, 19 à Toulouse, 20 à Lyon et à Paris, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 à Cherbourg, 23 à Caen, 25 à La Rochelle, 27 à Beauvais, 28 à Lille, 29 à Marseille et à Paris, 30 à Strasbourg, 32 à Saint-Etienne, 34 à Lyon et 36 à Manosque. La pollution, c'est mieux qu'hier. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Lyon, Reims, Marseille, 3 Perpignan, Poitiers et Clermont-Ferrand. On revient sur les dernières infos sportives, c'est juste après l'actu. Une nuit sous haute tension dans le Val Val des incidents ont éclaté une nouvelle fois à Persan et à Beaumont-sur-Oise, conséquence de la mort il y a deux jours d'Adama Traoré. Le jeune homme de 24 ans a succombé à une crise cardiaque pendant son, pendant son arrestation. Ses proches parlent d'une bavure policière et une autopsie sera pratiquée aujourd'hui. Neuf personnes ont été interpellées cette nuit. Des poubelles et des voitures ont été incendiées. Une tentative d'incendie de la mairie de Beaumont-sur-Oise a été déjouée. Toujours beaucoup de questions sur la sécurité après l'attentat de Nice. Le journal Libération fait des révélations euh, qui ne vont pas arranger les choses. Aucune présence policière n'aurait été sur place jeudi soir, hormis deux agents de la police municipale. Christian Estrosi, l'ex-maire de Nice, s'engouffre dans la brèche et parle d'un mensonge d'État. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évoque de son côté une contre-vérité. 15 personnes sont toujours entre la vie et la mort ce matin. Un autre suspect a vu sa garde à vue prolongée au-delà euh, des 96 heures habituelles. L'acteur américain Leonardo DiCaprio annonce qu'il va faire un don pour les victimes et leurs familles. Enfin, un individu a été placé en détention. Il avait récupéré euh, des objets sur la promenade des Anglais suite à l'attentat et les revendait sur Internet. Un non-lieu général dans l'affaire du 36 quai des Orfèvres, une touriste canadienne avait affirmé avoir été violée il y a deux ans dans les locaux de la police, avait fait beaucoup de bruit. Le parquet avait requis un renvoi de deux policiers devant les assises. Les juges en ont finalement décidé autrement puisque aucune poursuite n'est engagée. Le parquet va faire appel de cette décision. Première visite officielle en France de Theresa May, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni reçue aujourd'hui à l'Elysée. Le Brexit sera bien évidemment au cœur des discussions. Euh, Theresa May a redit hier qu'aucune demande de sortie de l'UE euh, n'est envisagée euh, avant l'année prochaine. Paul Pogba va-t-il vraiment devenir le footballeur le plus cher de l'histoire L'équipe est certaine de son coup ce matin. La réponse est oui. Pogba reviendrait à ses premiers amours. Le Français est de retour à Manchester United. Les Mancuniens et la Juve auraient trouvé un accord sur un transfert qui porte sur 120 millions d'euros. C'est du jamais vu. Un nouveau gros coup pour le coach José Mourinho qui, à peine arrivé, je vous le rappelle, hein, s'est offert les services de Zlatan. Paul Pogba a 23 ans et donc le joueur le plus cher du monde. Et puis la suite du Tour de France, le premier passage dans les Alpes hier remporté par le Russe Zakharine, Chris Froome restant jaune. 18e étape aujourd'hui, ce sera un contre-la-montre de 17 km entre Salanches et Megève. Et on suivra ça grâce à toi car nous sommes premiers sur le vélo. Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour euh, l'actu et pour le sport. Attention, là il est 7h04, on vous passe un titre de Rihanna. Va-t-on enchaîner derrière avec un deuxième titre de Rihanna Si c'est le cas, et on est capable d'y aller comme ça, hein. dès 7h du mat hier matin, c'est tombé à peu près à la même heure. Si vous en entendez derrière un deuxième titre de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 20 20 et c'est 5 places pour voir Rihanna avec Skyrock le 30 juillet au Stade de France. this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. watching her, but she's looking at you. Some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take the sting out these words before I say them. Cause be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Knowing fans of bust, don't try to ask him why, how can he? From infinite down to the last relapse album, he steals. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody, come take my hand, come take my hand. We'll walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm. Let letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you've been okay, down the same road. And shit and cut the crap shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. into to the fans, I never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired. Perhaps I ran the accents into the ground. Relax, I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. It's fucking vision to get clean. I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you. So I could come back a brand new me. You helped see me through. And don't even realize what you did. i I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody. sur Skyrock avec Note Fred à 7h11 dans le Morning Rapper NB On enchaîne avec Boom. C'est la nouvelle des Major Laser à SCH aussi avec Allo Moment sur Skyrock. Baby got ass like a trunk.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 Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. Tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. ça, va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô Allô, maman ça va pas fort. J'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Je crois que t'as besoin, de repos. Allons-nous-en. serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là je partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. j'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, panthère, tes tes cheveux blancs. Allô, maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? Je te rappelle après. plein de travail. Il sera en concert Skyrock à la rentrée, en tournée dans toute la France SCH, le Marseillais sur Skyrock avec Allo Maman, 7h18 jeudi matin. Vous avez fait le plus dur, hein, le week-end qui approche. J'espère que vous avez bien dormi malgré euh, malgré la chaleur, les moustiques qui, euh, qui agressent un petit peu partout. Elle aussi, elle arrive en concert. Hein. Elle sera ce soir en concert du côté du Stade de France. The Queen Bee qu'on écoute tout de suite dans le Morning Rap R&B. Beyoncé, le hold-up de Beyoncé en prépa. They don't love you like on avait eu l'occasion sur Skyrock de vous lâcher 200 places pour le concert de Beyoncé au Stade de France. Beyoncé tout de suite et Necfeu derrière avec le S-Crew pour J'aurais pas dû. Skyrock, Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016 l'année Trap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé. Avec le nouveau Jules, Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmony. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Rap. 2016, la compile officielle pour un été. promis sur leur rap. Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <laughs> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto. Oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. American Nightmare 3. Élection, que vous soyez pour. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. Ou contre. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. La purge doit être supprimée sans attendre. Choisissez votre camp. C'est parti. American Nightmare 3. Élection, votez à balles réelles. Actuellement au cinéma. Avec Skyrock. Géant Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 2 kg de nectarines blanches ou jaunes origine France, catégorie 1, calibre B, est à seulement 3 euros. Oui, 3 euros les 2 kilos de nectarines. Une offre sucrée à retrouver jusqu'à dimanche au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Je sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. Brico-Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Strat gagnante. Victoire foot. Sol stratifié. Pose facile. Sous-couche intégrée. Petit prix. 6,95€ le mètre carré. La qualité, le prix, Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Sol stratifié, 8 plus 2 mm de sous-couche, garantie 20 ans, à seulement 6,95€ le mètre carré, soit 12,98€ la botte. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur Brico-Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Rap and R&B. Rap et R&B. Skyrock. Skyrock. Urban Music. The morning. morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Oh, I like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy or like being walked all over lately. Walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. <laughs> swear gone. I look in the mirror, say what's up, what's up, what's up, what's up. I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up, what's up, what's up, what's up. premier sur les nouveautés. Skyrock. Skyrock, premier sur le rap. Morning. Rap et R&B. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la White Widow. Fais du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahis Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles et J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je déjà comme elle Je sais que j'en trouverai pas comme elle, on visait la comète j'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je C'est elle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est elle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment le diable me remet dans le mal. Fait que je l'emmène en bas. La femme tu fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huit clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Le s sur Skyrock, le s l'un des groupes de Necfeu avec J'aurais pas dû sur Skyrock. Il est pratiquement 7h30. On est jeudi matin, le 21 juillet. Courage à tous. Le week-end qui approche du son et des cadeaux. Le morning rap R&B tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. Attention. Dès ce matin sur Skyrock, on vous offre vos invites par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna le 30 juillet au Stade de France. Elle a tout déchiré avant-hier à Lyon. Elle sera samedi soir au Stade pierre manroy à Villeneuve-d'Ascq et donc le 30 juillet, Stade de France à Paris-Saint-Denis pour repartir avec vos places par 5. Restez bien à l'écoute dès qu'on vous passe deux titres à la suite de Rihanna. Vous envoyez Rihanna au 7 20 20, 5 places à gagner. Il se pourrait bien que ça tombe dans les minutes qui viennent. Hein. Soyez attentifs. I took a in Ibiza, Mike Posner à écouter tout de suite passera aussi du Maître Gim sur un du Justin Timberlake, Ken Jones aussi, le son à Garden Soul de l'été juste après l'actuel sport, Rémi. Ouais. Le temps pour aujourd'hui C'est moyen aujourd'hui, c'est moyen. Le soleil va faire de très belles apparitions sur le pourtour méditerranéen, mais partout ailleurs, ce sera éclairci et passage nuageux. Les départements de la Meuse, de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, du Barin et du Haut-Rhin sont toujours en alerte orange pour des orages ce matin, des coups de tonnerre qui vont d'ailleurs euh, se déplacer cet après-midi du nord-est aux Pyrénées. Les températures, on a 15 degrés à Lorient, 16 à Rennes, 17 à Amiens, 18 à Bordeaux et à Lille, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Lyon et à Paris, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 21 au Havre, 24 à Lorient, 26 à Nice, 28 à Lille et à Toulon, 29 à Marseille et à Paris, 30 à Toulouse, 32 à Auxerre, 34 à Lyon et 35 sur Avignon. La pollution, c'est mieux qu'hier. Les indices sont compris entre 3 et 5. Ça monte à 5 sur Lyon, Reims, Marseille, 3 ou encore Perpignan, Poitiers et Clermont-Ferrand. L'horoscope de l'amour, ça sera dans, moins d'un quart d'heure. Et là, c'est parti pour l'actu. La sécurité après l'attentat à Nice clairement pointé du doigt encore ce matin, le journal Libération fait des révélations accablantes pour le gouvernement. Aucune présence policière n'aurait été sur place jeudi soir, hormis deux agents de la police municipale. Christian Estrosi s'engouffre dans la brèche et parle d'un mensonge d'État. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évoque de son côté une contre-vérité. 15 personnes sont toujours ce matin entre la vie et la mort. L'état d'urgence prolongé de six mois, les sénateurs ont trouvé un accord avec l'Assemblée nationale. Le texte sera adopté aujourd'hui. La loi travail qui passe en force à l'Assemblée Manuel Valls a pour la troisième fois utilisé le fameux article 49.3. Les députés ont jusqu'à 16h30 pour déposer une motion de censure, même si tout le monde semble y avoir renoncé. La loi sera ensuite définitivement adoptée. L'inquiétude des producteurs de foie gras, deux foyers de grippe aviaire ont été détectés dans le sud-ouest, dans l'Aveyron et la Dordogne. 4000 poulets ont dû être abattus. Les éleveurs de canards craignent désormais une nouvelle crise et ne croient plus aux mesures prises par l'État. Ils estiment qu'il y a un risque que la filière disparaisse. La France accusée de violation de territoire par le gouvernement libyen. François Hollande a reconnu pour la première fois la présence de soldats français sur place. Trois militaires français qui sont morts dans un accident d'hélicoptère alors qu'ils étaient en mission de renseignement. Le gouvernement libyen, soutenu par les Nations Unies, estime que rien ne justifie une intervention sans qu'il en soit informé. Un nouveau président pour euh, l'OM, Giovanni Chico remplacera Vincent Labrune dès lundi. Une assemblée générale doit se tenir cet après-midi. L'Italien de 72 ans est l'ancien patron d'Adidas en Russie. Et puis l'OM, on en parle, mais côté terrain, les Marseillais n'ont pas vraiment passé une bonne soirée. Match nul, deux buts partout à Béziers contre l'Ajax d'Amsterdam. C'était leur troisième match de préparation après une défaite contre Lausanne et une victoire contre Nîmes. Et toi Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. Tu seras là ouais. au taquet sur Skyrock, au taquet avec Mike Posner tout de suite pour I Took a Pill in Ibiza et ma beauté de Maître Gims dans le Morning rapper R&B.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 Il sera en tournée Skyrock dans toute la France à partir de la rentrée. On aura bien évidemment des places à vous offrir. Ma beauté, c'était Maître Gims sur Skyrock tiré de la bande son de, Camping 3, le morning rap R&B.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 Rappé R&B non-stop. C'est Jojo le sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi aller Je fais ce que je peux pour mes potos, et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que t'as fait comme un chinois. 7h40 super content d'attaquer la matinée avec vous. Le son de Jules sur Skyrock avec Emotion euh, en version Skyrock. Le temps pour aujourd'hui, bah, un petit peu moins bien qu'hier hein, quand même. Hein, les températures qui vont baisser euh, légèrement et ça fait euh, ça fait pas de mal. Hein, après les 2-3 jours de grosse grosse chaleur sur toute la France. Le morning rap R&B qui continue. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de sons dès le matin. On prépare Ken Jones, Ken Jones, le son raga dancehall de l'été avec oh, Batman. Avec Binta, la nouvelle d'Alonso des psychiatres de la rime et votre horoscope de l'amour dans 46 secondes. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album ça va aller. Disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Casino. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec les délicieuses côtes de porc origine France de chez Casino Non, aucune idée. En acheter 4 et les manger deux par deux. Ah bah c'est sympa. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là Bah t'en achètes deux et tu manges comme 4. Eh bah là d'accord. À ce prix-là, tout est possible. Jusqu'au 24 juillet, dans tous les supermarchés Casino, la côte de porc côte échine et origine France est à 2,95€ le kilo seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour, juste avant d'écouter Ken Jones, on est le jeudi 21 juillet, c'est parti 0 sur 5 de puissance amoureuse malheureusement pour les vierges et pour les capricornes qui devront se confronter à, quelqu'un qui va se la jouer un petit peu en victime-victime attitude, hein, c'est-à-dire l'attitude la moins séduisante du monde. 1 sur 5 les béliers et les poissons avec certaines choses qui laissent penser que vous êtes un petit peu trop gentil et ça c'est pas très très bon. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et pour les sagittaires, attention à quelqu'un qui pourrait être trop rapidement s'attacher à vous. 3 sur 5 Scorpion et Lyon, c'est auprès des sportifs que vous aurez la cote. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les taureaux et pour les balances. À peine on vous quitte qu'on aura déjà envie de vous revoir. Et enfin, les cancers et les versos avec tous les ingrédients pour le ou la rendre totalement fou, totalement folle de désir. Les cancers et les versos avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning rapper NB Ken Jones, on vous l'a promis. Don't mind et Alonso aussi avec Binta oh Havana. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all said, Hola, como está? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day Said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met in Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da.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 And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, como she said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. And she says, I pass it. And I said, na boulet. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como está? She said, konnichiwa. Why? She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. And she says, I pass it. And I said, na boulet. No matter where I go, go. You know I love them all. Skyrock. Skyrock. promis sur les Le morning rap R&B. R&B. 6h-9h sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gars en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boulot, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a la nuit, c'est une bombe, c'est elle trace sa route. Le smic et ça minable. Elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, des fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves de debout. nouveauté Skyrock à 8h-5. Binta, la nouvelle d'Alonzo, des psychiatres de la rime sur Skyrock. C'est marrant, tiens Rémi, là tout à l'heure t'étais en train de... <laughs> t'en parlais en antenne, t'en as vu plein toi des Binta sur ah. Instagram. Ah, il y, a, plein. Hein. <laughs> des milliers. Hein. <laughs> Binta, la nouvelle d'Alonzo Alonso, des psychiatres de la rime sur Skyrock dans le morning. Rap RB, merci d'être là. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Alors attention, hein, je vous rappelle que ce matin, on a des invites à vous offrir pour le concert Skyrock de Rihanna le 30 juillet du côté du euh, Stade de France. Les invites, vous les, voulez, préparez-vous, attrapez vous votre téléphone. Si on vous passe deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 à 20 20, le ou la plus rapide repart avec ses places par 5. Je peux vous dire que dans quelques minutes, on va écouter un titre de Rihanna. Sur un son de Calvin Harris, This is what you came for. Et si jamais derrière, il y a un deuxième son de Rihanna, donc Rihanna au 7-20-20 et ses 5 places pour Rihanna au Stade de France. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <gasps> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Géant. Envie de fraîcheur Les légumes de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, la tomate côte aumônière gourmande et généreuse, catégorie de calibre 67 origine France, est à seulement 1,79€ le kilo. Oui, 1,79€ le kilo. Une offre pleine de saveurs jusqu'à dimanche au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Alonso. Elle va te dépouiller, ça y est. nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Jeudi 21 et vendredi 22 juillet, Leader Price frappe encore très fort sur les prix. Les courgettes Origine France sont au prix imbattable de 81 centimes d'euros le kilo. Oui, vous avez bien entendu, seulement 81 centimes pour savourer un beau légume frais et de saison. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde et c'est uniquement chez Leader Price. Offre valable le 21 et 22 juillet, courgettes vrac Origine France catégorie 1. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien.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 Il est 8h01, on est le jeudi 21 juillet, le week-end qui approche doucement mais sûrement le morning rapper Andy qui continue. Préparez-vous, on va écouter Rihanna dans quelques secondes. Sur le son de Calvin Harris, This is what you came for. Si jamais Derrière, vous entendez un deuxième titre de Rihanna. Vous envoyez Rihanna au 7-20-20. C'est 5 places pour voir Rihanna en concert Skyrock du côté du Stade de France. Y aura-t-il deux titres de Rihanna Vous allez le savoir juste après l'actuel le sport. On fait un point. Tout de suite, Rémi, le temps pour euh, ce matin, ça dit quoi Eh ben, ça dit que c'est moyen sur l'ensemble du territoire. Le soleil va faire de belles apparitions sur le pourtour méditerranéen. Ailleurs, il y aura des éclaircies, mais aussi des passages nuageux. On a toujours des départements en alerte orange pour les orages. La Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges, le Barin et le Haut-Rhin. Des coups de tonnerre qui vont se déplacer au fil des heures euh, du nord-est aux Pyrénées. Les températures ce matin, 15 degrés à Brest, 16 à Rouen, 17 à Nantes, 18 à Lille et au 19 à Toulouse, 20 à Lyon et à Paris, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 à Cherbourg, 23 à Caen, 25 à La Rochelle, 27 à Beauvais, 28 à Lille, 29 à Marseille et à Paris, 30 à Strasbourg, 32 à Saint-Etienne, 34 à Lyon et 36 tout de même du côté de Manos. Que la pollution, c'est mieux qu'hier. Les indices sont compris partout entre 3 et 5. 5 à Lyon, par exemple, Reims, Marseille, 3, Perpignan, Poitiers et Soprano, les 21 pilotes, euh, Zao aussi ou encore Drake qui se prépare pour le son. Et là, c'est parti pour l'actu. Une deuxième nuit de violence dans le Val d'Oise en région parisienne. Des incidents ont éclaté une nouvelle fois à Persan et à Beaumont-sur-Oise. Conséquence de la mort il y a deux jours d'Adama Traoré. Le jeune homme de 24 ans a succombé à une crise cardiaque pendant son arrestation. Ses proches euh, parlent d'une bavure policière. Une autopsie doit être pratiquée euh, aujourd'hui. Neuf personnes ont été interpellées cette nuit. Des poubelles et des voitures incendiées. Une tentative d'incendie de la mairie de Beaumont-sur-Oise a été déjouée. Toujours beaucoup de questions sur la sécurité après l'attentat de Nice. Le journal Libération fait des révélations ce matin. Aucune présence policière n'aurait été sur place jeudi soir, hormis deux agents de la police municipale. Christian Estrosi s'engouffre dans la brèche et parle d'un mensonge d'État. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve rétorque et évoque une contre-vérité. 15 personnes sont toujours entre la vie et la mort ce matin. Les cinq suspects toujours en garde à vue vont être déférés ce matin devant le parquet antiterroriste en vue de leur mise en examen. L'état urgence instaurée pour trois mois en Turquie, décision prise par le président Erdogan qui craint d'autres plans après le putsch raté de l'armée. Il estime que d'autres pays pourraient être impliqués dans cette tentative de coup d'État. La purge en tout cas se poursuit sur place. 15 000 personnes ont été arrêtées, 25 000 sont poursuivis par la justice et 50 000 limogés. Le début hier de la 15e édition de Paris-Plage, le sable est en fin de retour sur les quais jusqu'au 4 septembre. 550 chaises longues, 50 palmiers et surtout 3500 euh, tonnes de sable installées sur place en air de Farniente sur 3 km de berge en plein centre de la capitale. La sécurité a bien évidemment été renforcée selon la maire Anne Hidalgo. Paul Pogba va-t-il devenir le joueur le plus cher de l'histoire Le footballeur, bien évidemment. L'équipe est certaine de son coup ce matin. Pogboom revient à ses premiers amours. Le français est de retour à Manchester United. Les Mancuniens et la Juve auraient trouvé un accord sur un transfert euh, qui porte sur 120 millions d'euros. Un nouveau gros coup euh, pour euh, le coach José Mourinho qui, à peine arrivé, s'est offert les services de Zlatan Ibrahimovic. Euh, Paul Pogba, 23 ans, est donc le joueur le plus cher du monde. Et puis la suite du Tour de France, le premier passage dans les Alpes remporté par le russe Zakharine. Chris Froome reste en jaune, 18e étape aujourd'hui.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 Exactement, t'as retenu le titre euh, la dernière, si avec la Cat Diamond, et la première, je sais plus. C'était This is what C'est pas grave, t'as été la plus rapide à avoir envoyé ton message dès qu'on a lancé le deuxième son de Rihanna, ce qui veut dire que c'est gagné, Scarlett. Ouais. Voilà, 5 places pour voir Rihanna le 30 juillet au Stade de France. Trop, trop, bien. Trop bien, trop bien. Voilà, tu vas pouvoir ramener du monde. Euh, t'as tes 5 places voilà, pour euh, le concert Skyrock de Riri. Bravo Scarlett. Bah merci. Bisous à toi, bonne journée. À vous aussi, bonne journée, bon courage. Ça roule. Et bisous, à tout le monde. Ouais, pas de soucis. À bientôt. Ciao Scarlett. À bientôt. Ciao, ciao. Et il y aura d'autres doubles de Rihanna. Je peux vous annoncer que ça va retomber dans la matinée. Hein. Deux titres à la suite de Rihanna. Rihanna au 7-20-20 et 5 places pour Rihanna du côté du Stade de France. Soprano tout de suite. Le diable ne s'habille plus en Prada.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 been À la maison, dans les caisses, des gens en train de taffer. Le son de l'été, le son des vacances est à retrouver tous les matins sur Skyrock dans le Morning Rap R&B. On vient d'écouter la nouvelle des 21 Pilots avec Ride. On enchaîne avec euh, la nouvelle de Zao. Zao avec MHD, c'est laisser les kumas. Il y a Drake aussi avec Wenden, c'est juste après ça. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron Si je vous dis, l'Asie est à nos portes. Je te réponds, arrête de faire des chichis. Ah oui, mais justement, en ce moment chez Lidl, ils font pas de chichis, hein. La boîte de litchi de 255 grammes est à 99 centimes. Moins d'un euro la boîte de litchi chez Lidl C'est pas vrai. Ah c'est le vrai prix patron. 99 centimes. Et des litchis euh, pelés et dénoyautés, hein. Comme nous, quoi. On est mal, hein. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,88€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vita, son nouveau hit avec Jules. ça les dérange, ça les dérange, ça les dérange, le nouveau single de Vita Fit Joule disponible. Casino. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec les délicieuses côtes de porc origine France de chez Casino Non, aucune idée. En acheter 4 et les manger deux par deux. Ah bah c'est sympa. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là Bah t'en achètes deux et tu manges comme quatre. Eh bah là d'accord. À ce prix-là, tout est possible. Jusqu'au 24 juillet, dans tous les supermarchés Casino, la côte de porc côte échine origine France est à 2,95€ le kilo seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Pierre, il y a moins 40% sur la literie chez But. C'est cool. C'est cool. Chez But, ils ont les plus grandes marques, ils prennent le temps pour te conseiller, ils se mettent en cadre pour que tu dormes bien, et pour toi, c'est juste cool. Tu peux éteindre, je voudrais dormir. En ce moment chez But, numéro 1 du conseiller en literie, jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Étude Action Plus 2016, voire conditions en magasin. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Brico-dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Coupe carré. Nouvelle tête Débroussailleuse thermique. Coupe facile. Lame performante rasé 99 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Débroussailleuse thermique Enel, 30,3 cm3, lame 4 dents, diamètre de coupe 23 cm à seulement 99 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleur gène de magasins de bricolage de France. Les légendes du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise Celui-ci. Hum, quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez, Cléopâtre. Maintenant, non, dis ça au pif.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 One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. La première fois que tu l'as entendu à la radio.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 C'est chaud. Pourquoi verbaliser C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain. j'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas idée. Du son et des cadeaux, le morning rap RB, le morning rap et RB tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. Laissez les Kuma, la nouvelle de Zao sur Skyrock avec MHD pour les cadeaux. J'ai l'enceinte, la Monster Back Float à vous offrir et la triple compile Planet Rap 2016. On reparle de tout ça dans quelques minutes. Justement, un extrait de la triple compile Planet Rap 2016. Designer à écouter tout de suite. On se mettra aussi du SCH, tout ça juste après l'actuel le sport, on fait un point avec toi. Ouais. Rémi, tout de suite avec euh, le temps pour aujourd'hui. Eh ben c'est encore moyen aujourd'hui, le soleil va être euh, très présent sur le pourtour méditerranéen, un peu moins ailleurs avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. On a encore euh, quelques départements en vigilance orange pour les orages, la Meuse, la Meuse, la Meurthe et Moselle, la Moselle, les Vosges, le Barin et le Haut-Rhin, des coups de tonnerre qui vont se déplacer au fil des heures du nord-est aux Pyrénées. Les temps température pour ce matin 15 degrés à Lorient, 16 à Rennes, 17 à Amiens, 18 à Bordeaux et à Lille, 19 à Clermont-Ferrand, 20 à Lyon et à Paris, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 sur la plage de Dieppe, 20 au Touquet, 22 à Plosvet, 23 sur la serviette de Pornic, 24 les pieds dans l'eau à Royan, 25 à la Grande Motte, 26 à Cannes et 29 sur le sable méditerranéen de Port-du-Bouc. La pollution, et c'est mieux qu'hier, les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Lyon, Reims, Marseille, 3 Perpignan, Poitiers et Clermont-Ferrand. L'horoscope de l'amour tout à l'heure aux alentours de 9h 10 et là c'est parti pour l'actu. Et toujours beaucoup de questions sur la sécurité après l'attentat de Nice. On en parle depuis ce matin puisque le journal Libération a fait des révélations euh, accablantes, faut le dire, pour le gouvernement. Aucune présence policière n'aurait été sur place jeudi soir, hormis deux agents de la police municipale. La police municipale, ça dépend euh, des mairies, hein, comme son nom l'indique, municipalité. Christian Estrosi, l'ex-maire de Nice, parle euh, d'un mensonge d'État. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évoque de son côté une contre-vérité. 15 personnes sont toujours entre la vie et la mort ce matin. Les Cinq suspects toujours en garde à vue vont être déférés euh, devant le parquet antiterroriste en vue d'une mise en examen. L'acteur américain Leonardo DiCaprio annonce qu'il va faire un don pour les victimes et leurs familles. Enfin, un individu a été interpellé et euh, placé en détention. Il a récupéré des objets le soir des attentats, des objets sur la promenade des Anglais et les a revendus ou en tout cas tenté de les revendre sur Internet. L'état d'urgence prolongé de six mois, les sénateurs ont trouvé un accord avec l'Assemblée nationale. Le texte sera définitivement adopté aujourd'hui. Un autre autre texte qui pourrait être adopté dans les prochaines heures, c'est la loi travail. Nouveau passage en force de Manuel Valls qui a utilisé pour la troisième fois le fameux article 49.3. Les députés ont jusqu'à 16h30 pour déposer une motion de censure, même si tout le monde semble y avoir renoncé. Un non-lieu général dans l'affaire du 36 est des Orfèvres. Une touriste canadienne avait affirmé avoir été violée il y a deux ans dans les locaux de la police. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Le parquet avait requis un renvoi de deux policiers devant les assises. Les juges en ont finalement décidé autrement euh, puisque aucune poursuite n'est engagée. Le parquet va faire euh, appel de cette décision. Première visite officielle en France de Theresa May, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni est reçue aujourd'hui à l'Elysée. Le Brexit sera bien évidemment au cœur des discussions. Theresa May qui a redit hier qu'aucune demande de sortie de l'Union européenne n'est envisagée avant l'année prochaine. Et puis euh, un nouveau président pour l'OM, Giovanni Ciccolunghi remplacera Vincent Labrune dès lundi. Une assemblée générale doit se tenir cet après-midi. L'Italien de 72 ans est l'ancien patron patron d'Adidas en Russie. L'OM, on en parle côté terrain. Les Marseillais n'ont pas passé une très bonne soirée. Match nul, deux buts partout à Béziers contre l'Ajax d'Amsterdam. C'était leur troisième match de préparation après une défaite contre Lausanne et une victoire contre Nîmes. Je vous rappelle l'info capital transfert du jour, c'est Pogba qui va euh, apparemment du côté de Manchester. C'est l'équipe hein, qui l'affirme ce matin. 120 millions d'euros pour euh, le plus cher transfert de l'histoire. La Juve et Manchester qui sont tombés d'accord. Et puis la suite du Tour de France. 18e étape aujourd'hui, contre la montre, 17 km entre Salanches et Jeff Chris Room reste en jaune. Et Diffoul, grand favori de l'étape, bien évidemment, comme ah celle d'hier et d'avant-hier. Toi, Rémi, on va te retrouver demain matin. À demain. Ciao, Rémi. Ciao, ciao. 8h34. Le morning rapper à nuit qui se poursuit. Designer, tout de suite, à la chanson du panda. Et euh, juste derrière, on se mettra SCH avec Je la connais sur Skyrock. in the London. Just the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet, you bandit killers understand. me. I got broads in the land, twisted to be in the fan. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a plan? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it plan? Package full, Danny, selling boat, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your band, hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, trips to sip sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside the shoot, let designer, over to let They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest you. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try you. shoot. Black and six, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the final, no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. Those some killers pull up in the end, baby. CTD pull up in the killer, baby. call up, feel it, feel gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the rave, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. ¡Carro! panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit, but we killers understand me. I got broads in the Atlanta. Twisted the D the family. Credit cards and the scams, <laughs> Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacies, family. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. The nigga pull up your bandit. Hope the killers understand me. Skyrock, Skyrock, les versions uniques de tes sons préférés. Alright, oh Enfoiré, c'est le S sur Sky. S, K, Y, premier sur SCH. Non, ouais, je la connais. Non, je la connais je la connais. Car je la connais. Laisse tomber ta robe par terre. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort, Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à TVA. Regarde-moi dans les je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. Skyrock dans toute la France à partir de la rentrée. SCH, le rappeur marseillais sur Skyrock avec Je la connais, 8h41. Jason Derulo et Toucheens maintenant dans le Morning Rapper NBA avec Talk, Dirty et les Fifth Harmony aussi avec Quark From Home sur Skyrock. Jason. <laughs> jazzy I'm that you get on. class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you, you talk dirty to me. You talk dirty to me jazzy on them. You know the words in my songs. No, I block English. Oh. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you, you talk dirty to me dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met friend in Rio. She was all on me. Oh. We can make Oh yeah. cadenas close to genius. Sold bitch, you can suck my. Gilbert Arenas, guns on deck. <laughs> chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Phone and jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Oh, Get jazzy on it. What? I don't understand rap et R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Non-stop music. Le morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock.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 We can work from home, oh, oh, oh. Oh, yeah Girl, gotta work for me Can you make a clap, no hands for me to the ground, pick it up for oh, me. Yeah. Look back at it all, I'm for me.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 Le morning rap R&B tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. On prépare Justin Timberlake numéro 1 des ventes de sons en France et en Europe. On a été les premiers à, vous le passer Justin Timberlake avec can't stop the feeling. Il y aura aussi Ma Beauté de mètres Gims et La Roulette. Aussi, on y va. Un top inscription pour La Roulette, c'est parti. Avec l'enceinte. Allez là, l'enceinte. La Monster Back pour l'amener à la piscine, à la plage. Elle flotte, l'enceinte. Elle vaut 150 euros. On vous la file avec la triple compile Planète Rap 2016. Les inscriptions, ça se passe maintenant. Vous envoyez Roulette au 7 à 20 20 pour le premier tirage au sort de la matinée. Donc allez-y, on hein, fait tout péter. Roulette au 7 à 20 20 et vous stoppez la roulette en direct dans moins de 10 minutes. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron Ah ils en ont hein. Lidl Mais quoi encore bah, du caractère Et un coulommier qui en a aussi hein. Pour seulement 1,89€ les 350 grammes. Du coulommier de caractère à 1,89€ chez Lidl C'est le même prix partout Oui, le même, partout en France. Face à ce coulommier saveur de l'année 2016, patron nous au mieux. On coule. c'est ça, on coule au mieux. Tu es mal hein Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 23% de matière grasse sur produits finis, 5,40€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 26 juillet. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <gasps> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Yeah, il est tout pile. 9h moins 10, on est le 21 juillet, c'est parti pour votre horoscope de l'amour et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les capricornes qui vont se retrouver à, confronter à quelqu'un qui va, qui va jouer à la victime attitude, c'est-à-dire l'attitude la moins séduisante du monde. 1 sur 5, bélier et poisson avec certaines choses qui laissent penser que vous êtes un petit peu trop gentil et ça c'est pas très très bon. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et pour les sagittaires. Attention à quelqu'un qui pourrait être trop rapide rapidement s'attacher à vous. 3 sur 5 de puissance amoureuse, les scorpions et les lions. C'est auprès des sportifs que vous aurez la cote. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les taureaux et pour les balances. À peine on vous quitte qu'on aura déjà envie de vous revoir. Et enfin, les cancers et les versos avec tous les ingrédients pour le rendre ou la rendre totalement fou ou folle de plaisir. Cancer et verso, 5 sur 5 de puissance amoureuse.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 Salut Vincent, en pleine forme très en forme. Écoute, euh, on va démarrer l'émission avec Mike Posner dans un instant. Ce sera avec tout Copil MHD juste après. Maman, j'ai mal. Et puis euh, retour en arrière. Énorme souvenir. 50 Cent et Justin Timberlake. Aïe, technologie à suivre sur Skyrock. Tout ça juste après la roulette. Ouais. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Yes, Sarah. Salut Vincent Bonjour Sarah, sois la bienvenue sur Skyrock, t'as 28 euh, ans, t'es à Tulle, c'est bien ça c'est tout à fait ça. Ok, bah, en Corrèze. En Corrèze, d'accord. C'est pas la ville de François Hollande Ouais, on va dire ça. <laughs> d'accord, ok. Bon. <laughs> C'est la petite euh, seconde Skyrock politique, je rassure tout le monde, il n'y en aura qu'une seule aujourd'hui. Allez, on y va Sarah, c'est parti. À l'intérieur de la roulette, il y a l'enceinte, il y a la Monster Backfloat, il y a aussi euh, la triple compile Planète Rap 2016. Quand tu veux, tu cries stop. À toi de jouer, t'es la première à crier stop en direct. C'est bien là en ce moment là, les stops ça pousse jusqu'au bout et euh, ça pousse et ça gagne Sarah pour toi donc la triple compile. Voilà, allez <laughs> elle est là. Tous les sons de Skyrock à l'intérieur, voilà et et et ça ça c'est l'enceinte, voilà la Monster Backflow, tout on te l'offre également. Cool. Tu vas voir, tu connais le principe de l'enceinte. Tu vois comment elle est Tu vois comment elle est l'enceinte Ouais, j'ai regardé un peu sur euh, sur internet, c'est super. Et alors euh, je vais faire euh, narguer les copines m'écouter. Alors là, ça va être top. <laughs> ça va être top. Tu pourras te, tu pourras te mettre ton, ton enceinte voilà dans, dans la baignoire, la piscine, à la mer. Elle elle marche partout, elle flotte l'enceinte. Bravo Sarah. Merci beaucoup Vincent, passez une bonne journée. Toi aussi, à bientôt. bisous, Sarah, bisous, ciao ciao. Et puis il y aura encore des roulettes à stopper, la prochaine avec Maxime dans la matinée. Pour tenter le coup, vous envoyez dès maintenant roulettes, c'est au 7 20 20. Sans place de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. This Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coût d'un SMS. Jeudi 21 et vendredi 22 juillet, Leader Price frappe encore très fort sur les prix. Les courgettes Origine France sont au prix imbattable de 81 centimes d'euros le kilo. Oui, vous avez bien entendu, seulement 81 centimes pour savourer un beau légume frais et de saison. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde et c'est uniquement chez Leader Price. Offre valable le 21 et 22 juillet. Courgettes vrac Origine France catégorie 1. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Géant Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 2 kg de nectarines blanches ou jaunes origine France, catégorie 1, calibre B, est à seulement 3 euros. Oui, 3 euros les 2 kilos de nectarines. Une offre sucrée à retrouver jusqu'à dimanche au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge peut-être Les enfants qui prennent du temps mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. Il y a des prix qui vous font dire Ah bon, bah, on va se faire livrer des pizzas. Hein et il y a les prix Le Roi Merlin. Toute l'année, 239 euros seulement, la cuisine élégante et compacte Spring Rialu soit un ensemble de quatre meubles, idéal pour s'installer sans se ruiner. Tiroirs, plaintes et plans de travail inclus, l'expertise des conseillers incluse. Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire Là, je suis sûr de faire le bon achat. Le Roi Merlin, et vos envies prennent vie. Le Morning à... R&B. 6h-9h sur Skyrock. Yeah, avec euh, Maxime qui prend la suite dans quelques secondes.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 I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin', throwin' money round. She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she find as hell, she bout to go, she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, make it. Look at the way she shake it, shake it, make you want to touch it, make you want to taste it. How you lustin' for it, going crazy, face now, don't stop. Get it, get it. The way she shake it, make you wanna hit it. Then she double jointed from the way she split it, got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She know just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you ready to pop. She always ready when you want it, she want it like a nigga info the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want and what you want. Baby, you're so new age. You're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew. Oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She wants it so I gotta give it to your Hips, your thighs, it got me hypnotized. Me to your hips, your thighs, it got me hypnotized. Me to your hips, your thighs, it got me hypnotized. to your hips, your thighs, it got me hypnotized got thing thankful that thing she got, the way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for us. so she don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In the fantasy, it's plain to see just how it be. Her me, backstroking, sweat soaking, no length in my set sheet. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close, watching her do what thing on all foes. Now that that this shit begins to low, from side to side, let the ride, break it down, down, down. You know I like when you hike and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you mood Girl, you got me thinking about all the things I do to you Let's get it poppin', shorty, we can switch positions From the couch to the counters in my kitchen Baby, you're so new age, you're like my new craze Let's get together, maybe we can start a new phase The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby Why don't you come over here, you got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology why don't you sit down on top of me? Ew. Oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me hypnotized. Let me tell you your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you your hips hip, but time to your hips, your thighs. It got me hypnotized. et R&B. Rap and R&B. Rap et R&B. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach.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 She said, pardon my French. I said, my da da." Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, como esta?" She said Rapper and non stop toute la matinée. C'est parti maintenant sur Skyrock avec Ken Jones. C'est le un des premiers sons qu'on écoutait ce matin pour euh, se mettre bien pendant les vacances. Si vous en profitez, merci euh, bah, d'être euh, sur Skyrock ce matin. Bien bientôt, la prochaine roulette, ce sera entre 9h et midi bien entendu avec à l'intérieur Planète Rap 2016. Il y aura aussi votre enceinte Monster Backfloat à gratter et attention, l'Opériana continue avec attention vos places à gagner pour le Stade de France, c'est samedi de la semaine prochaine. Et un, un Rihanna déjà. Je vous rappelle que si vous entendez deux Rihanna à la suite sur Skyrock, faut envoyer le mot Rihanna au 72020. Et si vous êtes parmi les plus rapides, ce sera 5 places pour vous pour aller voir Rihanna du côté du Stade de France. Samedi de la semaine prochaine, Rihanna Calvin Harris, voici This is what you came for. Si jamais il y a un autre Rihanna, juste après, c'est Rihanna au 72020. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Casino. Tu sais ce que j'ai envie de faire avec les délicieuses côtes de porc Origine France de chez Casino Non, aucune idée. En acheter 4 et les manger deux par deux. Ah bah c'est sympa. Et moi je fais quoi pendant ce temps-là Bah t'en achètes deux et tu manges comme 4 Eh bah là d'accord. À ce prix-là, tout est possible. Jusqu'au 24 juillet, dans tous les supermarchés Casino, la côte de porc, côte échine et Origine France est à 2,95€ le kilo seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. des Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD. SCH. Escrou. j'aurais pas dû, je l'ai perdu. Soprano. Designer. Planète Rap 2016. Toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. Jeudi 21 et vendredi 22 juillet, Leader Price frappe encore très fort sur les prix. Les courgettes Origine France sont au prix imbattable de 81 centimes d'euros le kilo. Oui, vous avez bien entendu. Seulement 81 centimes pour savourer un beau légume frais et de saison. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde et c'est uniquement chez Leader Price. Offre valable le 21 et 22 juillet. Courgettes vrac Origine France catégorie 1. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Chaque année, certains la redoutent, d'autres l'attendent avec impatience. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. American Nightmare 3, élection. Aujourd'hui, une femme ose se dresser contre la violence aveugle. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. American Nightmare 3, élection. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Actuellement au cinéma. Avec Skyrock. sais pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat mystère, auto. Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Beaune. Kevin The King, racontez-nous. Bah, je devais changer mes 10 de frein avant les vacances. J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même. Vous êtes allé où Eh ben, sur le c'était pas cher, mais il y avait comme un mystère. Un mystère Bah oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables. Alors je suis allé sur MisterAuto.com et là, plus de mystère. Des pièces neuves, pas chères et 100% d'origine. Mon copain qui est mécano a pu les monter le lendemain, c'était tout bénef. Pour vos pièces auto Pas de mystère, Mister Auto Pas seulement pour les pros.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 est partout, dont tu m'attendras du rémel sous les cils, Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire, Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. ça, va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Hein? Allons-nous-en. Allô, maman ça va pas fort. J'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs, allô maman. Je crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. Euh, j'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs Allô maman, je crois que t'as besoin Dans pas, allons-nous-en J'aurais pas tout fait pour te perdre Mais je t'ai perdu, heureusement Que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur, mais au fond Tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman, ça va pas fort J'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin, repos, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst? Looking jealous or crazy, jealous or crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage. Still like that moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy or like being walked all over lately. Walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. <laughs> swear gone. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? I hop up up up bed and get my swag on. I look in the mirror and What's up? What's up? What's up? What's up? C'est Skyrock rapper R&B non-stop toute la matinée avec euh, Beyoncé, c'était Hold Up à l'instant. Et euh, tiens, on est jeudi aujourd'hui, c'est bientôt le week-end. Et comme tous les week-ends, loupez pas Skyrock Classics. C'est tous les dimanches entre 18h et 20h, les meilleurs classiques de Skyrock, les sons qui ont fait l'histoire et le succès de votre radio préférée. En voici un de classique, Emery, Eve, version Skyrock, le remix de One Thing. Et Jules en version Skyrock, c'est Emotions. C'est juste après sur Skyrock. feeling on my tattoo. Lower back, then you were spitting my ear. I don't wanna scare you, but I think that we should disappear. Hold up, homie, we ain't known each other very long. Know you tryna lock me in the room, tryna turn me on. Any other time I could resist, now my will is gone. Getting weak, that ain't EVE, hell is going on. Keep it just like before pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces qu'un arrive au hasard, donc pourquoi aller Je fais ce que je peux pour mes potos et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là, alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes, je fais que ta fait comme un chinois. Moi HLM pour raf. Puis voir la petite sœur charbonnée chez HM. Courage, mettre à l'abri mon entourage, juste le temps de l'orage. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas ça soulage. Un mariage digne de ce nom, digne de chez nous. Rouler dans une de ces gaufres, pas une de chevaux. Les mêmes questions-réponses, toujours pas de taf. Cousin, c'est pas comme si j'ai pas de faf. Les photos au-dessus de ma tête, guette la moindre blessure. Un peu de zèbre pour faire le tour du monde sans aucun plaisir. Faut l'inspire MacGyver quand y a pas de lové. Dis-toi qu'il y en a qui attendent la pluie dans le seul but de se laver. Pour la barre complète, j'ai même pas posé une brique. J'y mettrai pas les pieds, ne serait-ce qu'une nuit. Les mêmes questions, réponses, toujours pas de femme. T'inquiète maman, c'est qu'une question de taille. Je voulais faire de grandes études, j'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle Mais j'ai pas les noms. Les huissiers ont menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais assez. Mais j'ai pas les noms. Je voulais faire de mon père un roi, de ma mère une reine, leur construire une baraque complète Mais j'ai pas les noms. Je veux l'épouser, tout plaquer me poser, donner la dot que son père mais j'ai pas les noms. Mais j'ai pas les noms. Mais j'ai pas les noms. Monsieur Diallo, votre enfant a des capacités. En gros, c'est une merde, mais moins que des capacités. Tous ces discours m'ont emmené au bac prochain du Et sans taf, c'est la haisse. Et tout le monde sait que le manque de somme tue. J'ai grandi près des quartiers sales et de la place Vendôme. Mais j'ai compris que mon pote richesse, en fait, n'était qu'un fantôme. Alors ça a fait de moi dès le squatteur de dégoûter maintenant, je veux squatter les banques. Car sans une personne va t'écouter, je veux plus que ma mère frotte le sol. Je veux qu'on frotte son dos. Je veux mettre au chiotte les factures à rire, mais y a qu'un seau d'eau. Je veux nourrir toute la misère. Car les petits agonistes mais mon frigo se mange des hagras comme les refs d'Afghanistan. Le Sénat Égal m'attend. Mais merde, y a pas les loaves. Donne-moi du bif et je fais danser l'Afrique, même sur Yakalelo. Ah, je voulais du réalisme pour refaire les routes du double et mes phoques. À la base, on utilisait tous nos deux pieds. Je voulais faire de grandes études, j'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle étude. Mais j'ai pas les noms. Les huissiers en menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais assez. Mais j'ai pas les noms. Je voulais faire de mon père un roi, de ma mère une reine, leur construire une baraque complète Mais j'ai pas les noms. Je l'épousais, tout plaqué donner la dot que son père a imposée. Mais j'ai pas les noms. Si ça survit, ça casse, cascade, ça manœuvre comme ça peut. Les gueufs te soulèvent si t'as pas